Shu Qudusni fath bo'lgandan keyin Qudus ahli xalifaning o'zini kelishligini talab qilishdi. Xalifa o'zi kelib hukm qilsin, shunga rozimiz dedi. Xalifa Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu ahli shuroni jamlab maslahat qildilar borish haqida. Birinchisi ba'zi bir kishilarga shunda qul aytdi men roziman, siz hozir istiqbolga kelyapsiz, istiqbolda men yetalayman deganlarda Sen rozi bo'lsang, men rozi emasman dedilar. Mabodo sen xalifa bo'lmaganimda rozi bo'lmasding dedilar. Va qul majbur bu, qulni majbur qildilar tuyaga minishlikka. Ana u kishi mindi, Umar ibn Xattob tamomiy u kishi qanday kishi ekan degan tasavvur bilan kutib turgan odamlarning huzuriga qulni tuyaga mindirib yetalab kirdilar. Bu ruhni ular yevropada olganmas edi bu ruhni ular faqat alloh subhanahu va taoloning mana bu oyati qo'l ostinglardagi yaxshilik qilinglar degan buyruqdan olishgan edi bizning qo'limizda turgan qur'oni karimdan olishgan edilar shu ruhni qo'l ostinglardagi kishilarga yaxshiliklar yaxshilik qilinglar degan ruh qalbida iymoni komil bo'lgan kishiga yetarli bo'lgan edi alohida bularni muroqaba qilib tekshiradigan hay'atlarga muhtoj bo'lmagan edi ular islom musulmonlarning qalbiga muroqaba qiladigan bu amalni omonat deydigan va kelajakda bular qo'l ostidagi kishilardan mas'ul bo'lasan degan nazoratni qalbiga o'rnatib qo'ygan edi shuning uchun bunday son sanoqsiz hay'atlar nomlari qurib ketsin bu hay'atlarni unday hay'atlarni nomlaridan ular xorij bo'lishgan edilar Biz mana shu islomning shu ruhini yaxshi bilmoqligimiz kerak. Biz Qur'onning faqat barakot uchungina o'qiydigan kishilardan bo'lib qolmasligimiz kerak. Qur'onning barakotligida shak shubha yo'q, birodarlar. Qur'onning har bir harfiga savoblar va'da qilinishligida shak shubha yo'q bunda. Lekin Qur'onning faqat shu tarafiga chaqiruvchi kishilar islomning ashaddiy dushmanlaridir, birodarlar. Shuni yaxshi bilmoqligimiz kerak. ular agar qur'onning mana bu oyati bilan yer kurrasida islom o'zining ruhini tushuntira oldi birodarlar